Leon kai lago os Leon peritukon lago o e koimo tuton EMELE katapagain metaxu de theasamenos elephon pariusan a phais ton lago on e kainen edioken homen un paraton psophon exanastas eugen ho de leon epi polu in dioxas den elephon e peide catalabein uc e dune ete, e panelsen epi ton lagoon. Heuron auton pefeugota efe, al ego dicaia peponsa, hoti a ten en herzi boran, el pida meisdonam pro ecrina. Hutos enioi ton anthropon metrioi scerdesi me arcumenoi, meis donas de elpidas dio ocontes lanzanusi ta en herzi proi emenoi